до того нужденного приміського шинку, але цього разу я зволікатиму. У мене на столі озвався телефон. Я почув голос дівчини з комутатора. Питають пана Норе, якась жінка не хоче себе називати. Серце моє забилось. Підключіть. В трубці клацнуло. Я почув інший голос. Це Лідія. Чи не ви дзвонили мені сьогодні після обіду? Так я. А? Добре. Я думала, може, це жарт. Ні-ні, дзвонив я. Чудово. Мовчанка. Лідія, певно, чекала пояснення. За кілька секунд, якщо я нічого не скажу, вона повісить трубку. Дуже зручно. Приятелі мої нас не слухають, але те, що я мав сказати. Звідки ви дзвоните? Звісно, не від нас. Ви в Парижі? Так. Я намагався говорити якомога спокійніше. Мені обов'язково треба з вами побачитись. Це неможливо. Послухайте, як зручно. Хто не був присутнім при подібних телефонних драмах у кафе чи на роботі? Людина, яка говорить по телефону, намагається вживати найнейтральніші слова, майже суконну лексику, уривки речень, у яких вчувається благання, а потім знову нічого. І нещасний із засмученим обличчям мовчки платить за розмову і виходить, а хтось інший займає його місце у кабіні. Послухайте, я вам дзвонив тільки для того, щоб домовитись про зустріч воно що ніколи не подумала б. Я не міг пояснити і скажу чому. Ви не можете цього сказати зараз? Ні. Тим гірше. Телефоністка, певно, теж нас чула. Я сказав, послухайте, ні, це ви послухайте, тому я вам і подзвонила. Мені видався дивним ваш телефонний дзвінок. Я навіть вагалась, чи це ви, то був я. Ви вже казали. Можете приходити чи не приходити вечеряти сьогодні, як вам подобається. Мене в закладі не буде. Маю справу в іншому місці. Я вас попереджаю, аби ви не подумали, що я вас уникаю. Але я хочу вам сказати, марно намагатись побачити зі мною в усякому разі на самоті. Марно і неможливо. Але ж послухайте, ні. Ви добре знаєте, я не дитина і рішень своїх не змінюю. Якщо я вам кажу це, вона трохи знизила голос, і ця зміна тону була для мене мов ніж у серце, то лише тому, що не можу сказати вам нічого іншого. Але ж, Лідія, це неможливо. І ще я вам хотіла сказати. Алло, ви мене чуєте так? Я хотіла вам сказати. Голос Лідії набрав свого звичного тембру, і навіть тон став майже звичним, але я не міг помилитись. Я хотіла вам сказати, щоб ви більше нічим не займались. Ви мене розумієте? Послухайтесь мене. Це дуже погано для вас. Так, це, це небезпечно. Ось що я хотіла вам сказати. Я більше нічого не можу зробити для вас, тільки сказати це. Благаю вас, де б я міг вас побачити? Ні, це неможливо. Ви самі розумієте, що неможливо. Але я вас дуже прошу, не займайтесь усім цим, я вас благаю. Я вас про це дуже прошу, як про єдину річ, про яку я могла б вас просити. До побачення. Лідія, прощавайте. Трубці клацнуло. Телефон іноді безжалісніший за гільотину. Я й досі тримав трубку біля вуха. Тоді побачив, як на мене дивиться Ганна із рубрики Регбі і поклав її. Не дуже погані звістки. Дякую, не дуже. Певно, у мене був досить дивний вигляд. Я щойно зіграв у класичному скетчі, а потім знову сів писати. Ручка у пальцях тремтіла, мов у старого, і я її відклав. Якби був курцем.